Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate, zofijni, ljubimci. filozofijni ljubimci. Pozdrav! V zadnjem času, ko poslušamo o izhodu iz krize in energetski prihodnosti Slovenije, slišimo odmeve, ki so nedvomno spregledali 20. stoletje. V Sloveniji načrtujemo gradnjo novih blokov jedrske in termoelektrarne, se pravi tehnologij, ki naj bi svoj dolg družbi in civilizaciji že odslužili. A se ta retro drža dobro zliva s splošnim retro stanjem duha, o katerem v svoji znameniti knjigi Družba tveganja iz sredine 80-ih let prejšnjega stoletja govori nemški sociolog Ulrich Beck. Knjiga Družba tveganja nosi zgovoren podnaslov na poti v neko drugo moderno in je po vsem poslučaju išla neposredno ob Černobilski nesreči leta 1986, kar je prispevalo k njeni izjemni odmevnosti. Strukturne spremembe sodobne družbe avtor poskuša dojeti kot nov korak procesa modernizacije, ki je šele sedaj prvič univerzalizirala svoje temeljno načelo. Tako imenovana moderna je po beku bistveno prepolovljena moderna, se je na vseh področjih kot svoj pogoj možnosti predpostavljala nek tradicionalni preostanek nemoderno podlago. V zadnji četrtini 20. stoletja pa je napredek modernizacije družbe hkrati dosegal stopnjo, ko se je dokončno razgradil ta preostanek predmoderne in se je načelo moderne prvič uveljavilo brez omejitev. Novo stanje družbe zato ni neka postmoderna, temveč šele sedaj moderna v čisti obliki. Beki pravi tudi druga moderna ali refleksivna moderna. Ulrich Beck je danes eden najbolj uveljavljenih in prevajanih sociologov na svetu. Poleg družbe tveganja, ki je proslavila njegovo ime, je njegov renome utrdila napoved globalizacije, tako da danes nobena sociološka ali filozofska debata o stanju sodobne družbe Beka ne more obiti. Da bi malo osvetlili to drugo moderno, bomo prebrali Bekov uvodni esej v knjigo Družba tveganja z naslovom Obdani priložnosti, ki je nastal pod močnim vplivom Černobilske jedrske nesreče leta 1986. Kot vedno pa vas v nadaljevanju odaje čakajo že uveljavljene rubrike Filozofija skozi čas, humor, poročilo z delavsko-pankrske univerze in seveda napovednik, vabljeni k poslušanju. Za misel, misel. Sprostitev atomske moči je spremenila vse, ne pa naše miselnosti, zato smo potisnjeni neoboroženi proti katastrofi. Rešitev tega vprašanja je v srcu človeštva. Albert Einstein. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. The rumble of your water would be my call. If you were the winter, I know I'd be the snow. Just as long as you're with me when the cold winds blow. All I want is you. Will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you. Will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, you be my bride. Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, you stay with me. Hold me in your arms and sway me like the sea. Vaša bližnica do Zofije www.zofijini.net Obdani priložnosti Zgodovinskih katastrof v 20. stoletju res ni bilo malo. Dve svetovni vojni, Auschwitz, Nagasaki, nato Harrisburg in Bopal, Černobil. To človeka sili k previdni izbiri besed in mu izostri oko za historične posebnosti. Vse trpljenje, vsa stiska, vse nasilje, ki so ga ljudje zadali ljudem, je doslej poznalo kategorijo drugih. Judov, črncev, žensk, azilantov, dizidentov, komunistov. Na eni strani so bile ograje, taborišča, deli mest, vojaški bloki. Na drugi strani pa lastne štiri stene realne in simbolične meje, za katere so se lahko umaknili tisti, ki so bili na vides neprizadeti. Vse to obstaja še naprej in od Černobila dalje ne obstaja več. To je konec drugih, konec vseh naših visoko vzrejenih možnosti distanciranja, ki je z atomskim onesnaženjem postalo otipljivo. Stisko je mogoče izključiti – nevarnosti atomske dobe pa ne več. V tem je njihova nova kulturna in politična moč. Njihova sila je sila nevarnosti, ki odpravlja vse zaščitne cone in diferencijacije moderne. Ta dinamika nevarnosti, ki odpravlja meje, ni odvisna od stopnje kontaminacije in prepira o njenih posledicah – Preko ne je obratno, da se vsako merjenje odvija pod giljotino vse splošne prizadetosti. Priznanje nevarne atomske kontaminacije pomeni isto kot priznanje brezizhodnosti za cele regije, dežele, celine. Nadaljne življenje in priznanje nevarnosti se izključujeta. Ta usoda je tisto, kar prepiru o izmerjenih in mejnih vrednostih, o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah, šele da pravo eksistencialno brizantnost. Samo vprašati se je treba, kaj bi se sploh lahko spremenilo v delovanju, če bi tudi po uradnih merilih prišlo do akutno nevarne kontaminacije zraka, vode, živali in ljudi. Ali bi bilo potem življenje, dihanje, hranjenje in pitje po uradni dolžnosti zaustavljeno, zmanjšano. Kaj se zgodi s prebivalstvom cele celine, ki je do različnih stopen po fatalističnih spremenljivkah, kot so veter in vreme, odaljenost od mesta nesreče in podobno, neozdravljivo kontaminirano? Ali je mogoče cele dežele, skupine dežel imeti v karanteni? Ali bi v njih izbruhnil kaos? ali pa bi se v takšnem primeru na koncu vse morala odvijati tako, kot se je odvijalo po Černobilu. Že samo ta vprašanja ponazarjajo vrsto objektivne prizadetosti, v kateri se diagnoza nevarnosti združi z uvidom o neizbežni izročenosti te nevarnosti. V razviti moderni, ki je nastopila, da bi odpravila omejitve po rojstvu in da bi človeku po lastni odločitvi in dosežkih odprla mesto v družbenem sistemu, nastane nova, askriptivna usoda ogroženosti, iz katere ob vseh dosežkih ni rešitve. Prej je podobna stanovski usodi srednjega veka kot pa razrednim slojem 19. stoletja – kaj pada ne pozna več neenakosti stanov in ne marginalnih skupin, razlik med mestom in podeželjem, nacionalne ali etnične pripadnosti. Drugače kot stanovi ali razredi tudi nima več predznaka stiske, temveč predznak strahu in ravno ni nikakršen tradicionalni relikt, temveč je proizvod moderne in sicer v najvišjem stadiju njenega razvoja. Jedrske elektrarne – vrhunci človeških proizvodnih in ustvarjalnih sposobnosti. So od Černobila postale tudi znamenje modernega srednjega veka nevarnosti. Dodeljujejo nevarnosti, ki do vrhunca prignani individualizem moderne sprevržejo v njegovo najbolj ekstremno nasprotje. Še so popolnoma živi refleksi neke druge dobe. Kako lahko jaz zaščitim sebe in svoje? in nasveti za zasebnost, ki je več ni, so na vrhuncu konjunkture. A vsi še vedno živijo v antropološkem šoku odvisnosti civilizacijskih življenjskih form od narave, ki so jo doživeli v ogroženosti in ki je odpravila vse naše pojme samostojnosti in lastnega življenja, nacionalnosti, prostora in časa. Daleč stran na zahodu Sovjetske zveze torej od zdaj naprej. V naši bližnji okolici se zgodi nesreča. Nič hotenega, agresivnega, vse prej dogode, ki bi se mu veljalo izogniti, ki pa je v svoji izjemnosti tudi normalen, še več, človeški. Katastrofe ne povzroči odpoved, temveč sistemi, ki človeškost zmote spremenijo v nedojemljive uničevalne sile. Vsi so pri ocenjevanju nevarnosti odvisni od merilnih instrumentov, teorij in predvsem od svoje nevednosti. Vključno strokovnjaki, ki so ravno razglasili 10.000-letno vladavino verjetne atomske varnosti in zdaj v novi prepričanosti, ki jemlje sapo, poudarjajo nevarnost, ki je akutno nikoli ni bilo. Pri vsem tem pa izstopa nenavadna mešanica narave in družbe, s katero se nevarnost širi preko vsega, kar bi lahko nudilo odpor. Tu je najprej hibrid atomski oblak. Ta v naravno silo sprevržena in spremenjena civilizacijska sila, v kateri sta se zgodovina in vreme, zlila v prav tako paradoksno kot tudi silno enotnost. V svet v elektronski povezanosti kot uročen strmi vanjo. Preostanek upanja v ugoden veter, na to bolj kot mnoge besede razkrije celotno nemoč visoko civiliziranega sveta, ki je uporabil bodečo žico in zidove, vojsko in policijo, da ščiti svoje meje. Neugoden obrat onega pa še dež, kakšna smola, in brezplodnost gre svojo pot – da bi družbo zaščitila pred kontaminirano naravo, da bi atomsko nevarnost omejila na tisto drugo v okolnem svetu. Ta izkušnja, ob kateri je naša dotedanja življenjska forma za kak trenutek razpadala, zrcali izročenost svetovnega industrijskega sistema na milost in nemilost industrijsko integrirani in kontaminirani naravi nasprotje narave in družbe je konstrukcija 19. stoletja, ki je služila dvojnemu namenu, da bi naravo obvladovali in jo ignorirali. Narava je podrejena in izrabljena na koncu 20. stoletja in s tem je postala namesto zunanjega notranji fenomen, namesto napredanega ustvarjeni fenomen. V pohodu svojega tehnično-industrijskega spreminjanja in svetovnega trženja, je narava postala del industrijskega sistema. Obenem je na ta način postala tudi neizbežni pogoj za način življenja v industrijskem sistemu. Odvisnost od potrošnje in trga pa spet tudi pomeni na nov način odvisnost od narave. In ta imanentna odvisnost tržnega sistema od narave postane v tržnem sistemu in skupaj z njim zakon življenja v industrijski civilizaciji. Proti nevarnostim zunanje narave smo se naučili graditi koče in zbirati izkušnje industrijskim nevarnostim druge narave, ki je vključena v industrijski sistem, pa smo izročeni na milost in nemilost skoraj da brez zaščite. Nevarnosti postanejo slepi potniki normalnega potrošništva. Potujejo z vetrom in z vodo. Tičijo pa vsod in vsem in skupaj s tistim, kar je v življenju najpotrebnejše. Z rakom za dihanje, s hrano, z obleko, stanovanjsko opremo prehajajo skozi vse sicer tako strogo nadzorovane zaščitne cone moderne, kjer so po nesrečah obramba in preprečevalni ukrepi, tako rekoč izključeni, ostaja kot na vides edina aktivnost, zanikanje, pomirjanje, ki plaši in ki stopnja vse splošne prizadetosti obsojene na pasivnost, razvije svojo agresivnost – V nepredstavljivosti in nezaznavnosti nevarnosti ima ta preostanek aktivnosti ob realno obstoječem preostanku tveganja svoje najučinkovitejše pomagače. Druga plat podružbljene narave je podružbljanje naravnih uničen, njihova preobrazba v socialne, ekonomske in politične grožnje sistemu visoko industrializirane svetovne družbe. V globalnosti kontaminacije in svetovnih živilskih in proizvodnih veriga grožnje življenju v industrijski kulturi pretečejo družbene metamorfoze nevarnosti. Vsakdanja življenjska pravila so postavljena na glavo, trgi razpadajo, v preobilju vlada pomankanje, prožijo se poplave zahtev, pravni sistemi ne zajamejo dejanskega stanja. Najbolj očitna vprašanja požanjejo samo zmigovanje z rameni. Medicinska oskrba odpove. Znanstvene zgradbe racionalnosti se zrušijo. Vlade se majejo. Neustaljeni voljivci bežijo. In to vse, ne da bi prizadetost ljudi imela karkoli opraviti z njihovimi dejanji, njihove poškodbe z njihovimi dosežki, medtem ko za naše čute dejanskost ostane nespremenjena. To je konec 19. stoletja, konec klasične industrijske družbe z njenimi predstavami o nacionalno-državni suverenosti, avtomatiki napredka, razredih, načelu dosežka, naravi, dejanskosti, znanstvenem spoznanju. Govor o industrijski družbi tveganja, ki sem si ga drznil pred več kot enim letom proti velikemu odporu notranjih in zunanjih glasov, je dobil grenek pri okus resnice mnogo tistega, kar je bilo v pisanju še argumentativno razvito, nezaznavnost nevarnosti, njihova odvisnost od vedenja, njihova nadnacionalnost, ekološka razlastitev, preskok iz normalnosti v absurdnost, se po Černobilu bere kot neposreden opis sedanjosti. Ah, Ko bi le vse to ostalo zgolj zarotitev prihodnosti, ki jo je treba preprečiti. Urlih Beg, Bamberg, maj 1986. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten House Gate. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. filozofijni ljubimci. Predavanje iz dne 4. februarja 2010 v okviru Delavsko-Pankrske univerze je postreglo s pronicljivo in duhovito analizo kompetenčnega diskurza, Poslušalci so bili deležni enkratne priložnosti, da se iz prve roke poučijo o slepih ulicah sodobnih težen na področju vzgoje in izobraževanja. O vsestransko kompetentni osebnosti je predaval dr. Damjan Štefanec, asistent za področje didaktike in kurikularnih teorij na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Za izhodišče je predavatelj vzel dve tizi, ki odgovarjata na vprašanje, ki je naj bi izobraževanju v njegovi dosedani obliki spodletelo. Prvi očitek se glasi, da šola od učencev zahteva preveč faktografskega znanja učenja na pamet. Takšen transmisijski pristop naj bi učence postavljal v povsem pasiven položaj – Drugi pogost očitek pa meri na prešipko povezanost šole s potrebami trga dela. Vprašamo se lahko, odkot se napajajo to vrstni očitki. Predavatelj je odgovor najprej poiskal v neoliberalnem pojmovanju vloge izobraževanja, ki se je pri nas uveljavil še zlasti z bolonsko reformo. Po neoliberalni doktrini je izobraževanje storitev, šola pa podjetje, ki streže po vpraševanju trga. Tako pri tvorjenju kurikula ni več pomembno, ali bo študent teoretsko usvojil svojo znanstveno disciplino. Marveč je pomembno, ali bo usvojil znanje po meri trga. In prav na tej točki v diskurs stopijo kompetence kot vse splošni odgovor, ki naj bi razrešil vse omenjene zagate. Le z razvijanjem kompetenc, pravijo zagovorniki, naj bi šole uspele držati korak s časom, kar hoče reči zahtevami trga. Treba je zagotoviti, da bodo učenci pripravljeni na nenehno spreminjajoče se potrebe, da bodo v šolanju razvili vsakovrstne kompetence, od informacijskih do socialnih in podjetniških, še zlasti pa kompetenco razvijanja novih kompetenc. Za nameček učne vsebine je potrebno komercializirati – To vrstne težnje po temeljiti reviziji učnih vsebin in ciljev pa utegnejo imeti daljnosežne negativne posledice za izobrazbeni standard družbe. Predavatelj je poudaril, da omenjene težnje ne najdemo samo v neoliberalnih tekstih, temveč so te že dlje časa prisotne v samem pedagoško-didaktičnem diskurzu. V njem se je že do dobra ustoličil mit, da je znanje nekaj, kar ima zelo omejen rok trajanja. Češ, citiram, kar je bilo še včeraj res, danes ne velja več. Konec citata. Torej, znanje ni dovolj, potrebno je razvijati kompetence. Resnici na ljubo, Pri omenjeni mitologiji je ideološka že sama delitev znanja na prvič zgolj faktografsko, drugič proceduralno in tretjič strateško znanje, pri čemer je faktografsko znanje a priori dojeto kot docela prazno in popolnoma nesmiselno. Je torej znanje, ki ne služi ničemur, razen mučenju naših ubogih otrok čim pa je znanje tako razvrednoteno, njegovo mesto vse bolj učinkovito zaseda koncept kompetenc. Šele skozi kompetence naj bi znanje postalo uporabno, po drugi strani pa je odvečno vse, kar je obče in abstraktno. Toda problem je v tem, da koncepta kompetenc sploh ni možno kritizirati. Vsi se strinjamo, da smo proti nekompetentnosti. Za zagovornike so kompetence že po definiciji vse vključujoče. Karkoli manj od tega ne bi bilo kompetenca. Zato se je protislovno spreševati, ali kompetence zadoščajo. Opisana semantična neprosojnost pa je ravno pogoj ideološkega učinkovanja te kompetenčne formule. Po mnenju predavatelja je potrebno podvomiti v tezo, da je tradicionalno dojeto znanje le pusto navajanje dejstev, ki lahko obstoji tudi brez razumevanja. Končna konsekvenca logike, ki predpostavlja marginalizacijo splošnega znanja in izobrazbe na račun kompetenc, ne more biti nič drugega kot to, da bo kakovostna izobrazba na voljo le elitam. Poročilo je spisal Gregor Cerjak. Za misel, misel. Ljudje so zmožni strahu in sovraštva, pa tudi upanja in dobrote. Če bi dosegli, da bi se ljudje zavedeli pekla, v katerega jih pehata sovraštvo in strah, in nebeski jih lahko ustvarita upanje in dobrota, z novimi spretnostmi, izbira ne bi bila težka in naša vrsta, ki sama sebe muči, bi si lahko dovolila življenje, ki ga v preteklosti ni nikoli poznala. Bertrand Russell, zdrava pamet in jedrska vojna. Mm -hmm. yes and no are the answers written in my true love's eyes. Autumn's leaving and winter. think that I'll be moving along. I've got to leave her and find another. I've got to sing my heart. circle all the seasons one, two, and three. Autumn comes and then the winter. Spring is born. Filozofijni ljubimci. Filozofija skozi čas. 6. marca 1493 je bil rojen španski renesančni humanist, filozof in pedagog Juan Luis Vives. Vives velja za radikalnega nasprotnika scholastične filozofije in za predhodnika sodobne empirične psihologije ter pedagogike. Njegovi starši so bili judovski trgovci, ki so se morali zaradi inkvizicijskih represali pod prisilo spreobrniti v krščanstvo. Zaradi tega je bilo Vivesovo otroštvo zelo težko. Predvsem njegov oče je bil pod stalnimi inkvizicijskimi pritiski, da naskrivaj prakticira judovske obrede. Leta 1522 so Vivesovega očeta drugič uradno obtožili in mu po preiskovalnem postopku, ki je trajal dve leti, dokazali krivdo ter ga živega sežgali na grmadi. Že predtem mu je leta 1508 zaradi kuge umrla mati. Kako ustrajna je bila inkvizicija v pregonu kriptojudov, dokazuje dejstvo, da je inkvizicija Vivesovi materi dokazala kriptojudovstvo 20 let po njeni smrti in njene ostanke je javno sežgala na grmadi. Vives ni čakal dolgo. Že isto leto po materini smrti je emigriral v Pariz, izobraževalno prestolnico tistega časa, kjer je obiskoval predavanja na več kolegijih. Prav tako pa je prišel v kontakt s pariškimi humanisti. Leta 1514 je zapustil Pariz, ne da bi dosegel kakšno stopnjo izobrazbe in se preselil na nizozemsko, kjer je uspel navezati poznanstvo z vodilnim nizozemskim humanistom Erasmom Rotterdamskim. Očitno je nan napravil vtis, saj ga je Erasem priporočil za domačega učitelja pri uglednem in premožnem flamskem plemiču V tem obdobju je napisal svoja prva dela, v katerih je kritičen do tradicionalne aristotelovske scholastike. Pomembnejše delo je komentar Augustinovega dela o Božji državi, ki ga je napisal na Erasmovo pobudo s posvetilom angliškemu kralju Henriku VIII, ki je prav tako bil deležen humanistične izobrazbe. Kmalu je sledilo vabilo na angliški dvor – Med letoma 1523 in 1525 je izmenoma poučeval v Angliji na dvoru kralja Henrika Angliškega in Katarine Aragonske. Vmes se je leta 1524 poročil. Med širšim vključevanjem v krog angliških humanistov je uradno služboval kot tutor hčerki kraljevskega para Mariji, in predaval na enem od kolegijev na Oksfordski univerzi, kjer je tudi uspešno promoviral v doktorja prava. V teh letih je objavil prvo vsebinsko pedagoško delo o izobrazbi krščanskih dam in poljudni moralno-filozofski vodnik Uvod v modrost z vplivi krščanske patristike in antične stoje. S tem delom je tudi širše zaslovel – leta 1528 je bil zaradi zapletov na dvoru v zvezi z ločitvijo kralja Henrika od kraljice Katarine po krajšem hišnem priporu izgnan. Ostanek življenja je preživel v bružu na Flamskem. Zadnjih 12 let njegovega življenja je bilo najplodovitejših. V tem obdobju je napisal svoja najbolj znana dela, ki so po vsebini zelo raznolika – v delu o izobrazbi krščanskih dam sicer pristaja na deljeno družbeno vlogo žensk in moških, vendar zagovarja potrebo po enako dostopni izobrazbi za ženske. Pomemben prispevek k didaktiki pouka latinščine je latinska vadnica, ki je išla v več kot 90 izdajah. V zasnovi vadnice je Vives predhajal sodobno razvojno psihologijo – od preprostejših in osnovnih učnih vsebin je postopoma prehajal k zahtevnejšim znanjem. Primer družbeno-političnega angažiranega dela je spis Pomoč revnim, v katerem razpravlja o predlogih, ki bi omilili revščino. Vsem sodijo javno zagotavljanje dela in izobraževanja za tiste, ki so zmožni delati in se izobraziti. Delo o slogi in neslogi človeškega rodu je politično-filozofsko delo o stanjih vojne in miru. Naslednje delo, o disciplini, je pedagoška kritika zastarelih scholastičnih učnih metod in program metod poučevanja, v katerem poudarja njihov racionalnejši organizacijski vidik. Delo o duši in življenju velja za eno prvih študij po načelih empirične psihologije – v delu Resnica v krščanstvu, ki je bilo izdano posthumno leta 1543, se ukvarja s filozofskimi in teološkimi vsebinami. V zgodnjem komentarju Augustinove Božje države je s filološko analizo zavrnil še takrat vedno čislano legendo iz antičnega Aristejevega pisma o prevodu grškega svetega pisma v latinsko vulgato, po katerem naj bi 72 judovskih učenjakov, ki so samostojno prevajali 72 dni, na koncu dobilo med sabo identične prevode. Vivesova intelektualna zanimanja so zelo raznolika. V nekaterih primerih je predhajal sodobne mislece, psihologe in pedagoge, vendar se ni na nobeno od teh ved in zanimanj sistematično osredotočil in poglobil. V 16. stoletju je veljal za enega najvplivnejših intelektualcev, vendar je danes težko oceniti, kateri elementi njegove misli in v kolikšni meri so vplivali na kasnejše začetnike sodobne pedagogike in psihologije. Rubriko Filozofija skozi čas pripravlja Boris Blagotinšek z filozofskega foruma mislec.net. za misel. Za misel. Kompromis je navadno pomenil, da je pol hlebca kruha bolje kot brez kruha. Med modernimi državniki pa je resnično videti, da pomeni, da je pol hlebca bolje kot hlebec. Gilbert Kit Chesterton. Kaj je narobe s svetom? Thank you. my table and no shoes go on my feet. No food on my table and no shoes go on my feet. cried for mercy. They got no call pre on. Hard times, hard times. Hard times seem like it's yet to Hard times, hard times. Hard times seem like it's yet to stay. If somebody don't help me, and I just can't be around free much long. No shoes on my feet. humor. Ko se je Machiavelli pogovarjal s človekom, ki je veljal za enega največjih izobražencev svoje dobe, je brž opazil, da ga je sama načitanost, nima pa niti zaščepec bistroumnosti in vedno navaja samo druge. Dejal mu je. Res veste sleherno stvar, velika škoda pa je, da ne veste ničesar drugega. Vir trikrat vojni ve.mislec.net pika pika Poor Seth. It's all so horrible, isn't it? The nightmare of childhood. And it only gets worse. One day you'll wake up and you'll be past it. Your beautiful skin will wrinkle and shrivel up. You'll lose your hair, your sight your memory. Your blood will thicken. Teeth turn yellow and loose. You'll start to stink and fart, and all your friends will be dead. You'll succumb to arthritis, angina, senile dementia. You'll piss yourself, shit yourself drool at the mouth. Just pray that when this happens, you've got someone to love you. Because if you're loved, you'll still be young. Hmm? Oh, innocence can be hell. Sometimes I just don't know how you could be anything but beautiful. Think that i was made for you, and you were made for me. for such a long, long time. Laughing eyes and smiling face, it seems so lucky just to have the right telling you with all And I know that you will never stray, cause you've been that way from day to day for such a long, long time. could life be anything but beautiful? Think that I was made for you, and you were made for me. such a long, long time. Well, I must say, it means so much to me. to be the one who's Telling you, I'm telling you. that you're beautiful. Zofini, ljubimci. Delavsko-pankrska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek 4. marca ob 18. uri v klubu Gromka na Metelkovi. Pod naslovom Šola in izobraževanje kot topos novoveške filozofije bo predaval Gregor Kropa. Včeraj se je v klubu KGB začel pomladni cikel družabnega družboslovja. Za nadaljni program preverite njihovo spletno stran na naslovu druzabnodruzboslovje.org. Študentsko filozofsko društvo organizira tradicionalno, že sedmo strokovno ekskurzijo na nizozemsko, v Hak in Amsterdam – Odhod je v nedeljo 28. marca ob 20. uri, povratek pa v soboto 3. aprila popoldan. Cena za člane študentskega filozofskega društva je 155 evrov, za nečlane 165 evrov. Več informacij najdete na spletni strani trikratvojniv.zofofili.si. One knuckle alabaster. You're on a traffic island with a bag of birthday cards. You're searching for a flick knife in the glove box. It's a write off. No unauthorized personnel behind these lines without ID cards. Handguns are widely available. I've a violent demeanor, so tired. till it's out of my system, till it's out of my system. Down the Shanghai tunnels. White knuckle alabaster. talk to Jesus in a photo booth. He wants your bank details, date of birth, confess the truth. The institutions with the metal halls chain the mentally ill to destitute walls. The wards of state not illuminate the margin. Now there's pennies on your eye. iztekla se je še ena odaja, ki služi zorenju kritične substance. Vsi, ki radi prisluhnete, vabljeni k sodelovanju preko našega mail naslova zofiniafnajahu.com ali na filozofskem forumu www.mislec.net. Vabimo pa vas tudi k obisku naše spletne strani www.zofini.net. Z vami smo bili špikerka Erneja Pirnat, tehnik Jure Augustiner, avtor rubrike Filozofija skozi čas Boris Blagotinšek, avtor poročila Delavsko-Pankrske univerze Gregor Cerjak in urednik odaje Samo Bohak. Ponovnemu srečanju vas vabimo spet prihodnji teden. Srečno! you gotta be guarded. Sure, I'm gonna say. Right on the inside, that is the hardest, the hardest game to play. You sorted it all out and managed to slip through the night into the day. Life and the soul, do you ever you. glasbeni variate. Zofijni ljubimci.